Apóstol Juanpa Iskaika kartan. Kartapa Jallarinin Manta. Nyoja anciano Juanmi, Diospa aklaskan señoraman hinaspa wawankunaman, kay kichi hillhamuykichik. Hamkunataqa chihaptapunim Kuyasun Kuyasunkichiktajmi chihapta llapallan reqsejkunapas. Kuyaykikoha ñuqanchikpi chihapkaqta raikum. Chayqa wiña wiñaypaqmi ñuqanchikwan kanqa. Dios taytanchiktam churin Jesucristutawan mañakuchkani, chiqaptapuni hau kalyata kausa chisuna ikichikpa. Wakin wawaykunawanmi tuparurqani, min kausa kawsachkanku, Dios taytanchikpa kamachiwasqanchikta kasukuspanku, chaymi takusi kurhani. Señora, ruega ruegakamuiki, lliwchanchik kuyanakunanchikpaq. Kaynimusqayqa manam musuq Dios pa ñawpaqmantaraq Diospaq wasqanchik dios pa Diospa kunaman hina kawsakuymi. Ñawpaqmantaraq uyarisqaykipi hinapas, pa kuyanakuspa kawsananchikpaqmi. Panta kunamanta. Achka KUNAM KAIPACHAPI pachapi rikuriramunko PAIKUNAHAM manam KRIENKUCHU Jesucristupa TAPAS Chaynata yachachiqqa pantachikuqmi hinaspa anticristum. Cuidakuychikia tukuy ima CHAINAPI ama NINCHIKMANTA kananpaq. nimpi PRIMIO IKICHIKTA CHASKINA kichikpa. YACHACH tukuspa Jesucristupa ninkunayapi, manataki agronapeja manam Dios cancho. Jesucristo yachachikuyninkunapi takiaj runapa sunqunpi michaqa kachkan, Dios taitapas chainatach churin Jesucristupas. nin yachachikuyninman manayachachi mana watukamos uptikichikpas amayachas ama yachaskiychikchu, nitaq yaykukamayniychikchu. Pipas yaykukamayniyqa, mana allin ruraq yam rikurirun. Kartapa manta. Achkam hamkunaman imapas ninaykachkan. Ichaham manam kartallawanqa lliwtaqa nimuykichikmanchu. Chaymi piensachkani, watukamuspayña hamkunawan Chay napi anchata kusikunanchikpaq. kang akllashqan, ñañaykipa wawankunam saludaykamusunki.